A mí yo soy el TH, para qué vos te agaches. One Remix. mí te robo y nos fugamos en el misil. Ya tú me conoces que no soy tu novio, pa' que vengas a mentir. Ponete en cuatro que te voy a hacer venir, bro. El que se llame mi enemigo lo duermo, flow drill, ah. Mientras más generamos, más nos sube el level. Tengo 21, quiero una 9 por 19. Y las de 20 quieren bicho como las de 27. Pero yo quiero una pussy como la del Gloss, veniste con tus amigas somos dos, que la vamos soy a mí me mamo los genitos. Me fumo un bate y no paro de dar todo. Baby Glow, veniste con tus amigas, somos dos. Que la vamos a gastar, tu novio seco como arroz. O dándole besos, y a mí me mamo los genitos. Me fumo un bate y no paro de dar todo. Una seta pa' que te despeje. Si quieres unas patitos más pa' que no te queje Eso de las cinco te voy a destrozar el eje. No hagas que tu culo con mi bicho se acompleje. Baby Gloss, veniste con tus amigas, sus amigas, soy Big Gloss. Me mamo los genitos. Veniste con tus amigas o amigas, soy big gloss. Me mamo los genitos. Mami, te robo y nos fugamos en el misil. Ya tú me conoces que no soy tu novio pa' que vengas a mentir. Ponete en cuatro que te voy a hacer venir, bro. el que se llame mi enemigo lo duermo, a Benadryl, ah. Sube los numeritos y se me pega la nalgona. Cada vez más cotizado y ni siquiera estoy en broma. La broma son ustedes. veniste con tus amigas, somos dos, que la vamos a gastar, tu novio seco como arroz. O dándole besos, y a mí me mamo los genitos. Me fumo un bate y no paro de dar Una seta pa' que te despeje. Si quieres unas patitos más pa' que no te queje Eso de las cinco te voy a destrozar el eje. No hagas que tu culo con mi bicho se acompleje. Mami, yo soy el TH, para qué vos te agaches.